บุ๊กทู ห้าสิบแปด 58 58. อวัยวะ Părțile corpului omenesc Părțile corpului omenesc. ดิฉันวาดรูปผู้ชาย Desenez un om. Desenez un om. เริ่มจากศีรษะก่อน Mai întâi capul. Mai întâi capul. ผู้ชายสวมหมวก Omul poartă o pălărie. Omul poartă o pălărie. มองไม่เห็นเส้นผม Părul nu se vede. Părul nu se vede. มองไม่เห็นหูด้วย și nici urechile nu se văd Și nici urechile nu se văd. มองไม่เห็นหลังด้วย Nici spatele nu se vede Nici spatele nu se vede. ดิฉันกำลังวาดตาและปาก Desenez ochii și gura. Desenez ochii și gura. ผู้ชายคนนี้กำลังเต้นลำและหัวเราะ Omul dansează și râde. Omul dansează și râde. ผู้ชายคนนี้มีจมูกยาว Omul are un nas lung. Omul are un nas lung. เขากำลังถือไม้เท้าในมือของเขา Ține un baston în mâini. Ține un baston în mâini. เขามีผ้าพันคอที่รอบคอของเขาอีกด้วย Poartă și un fular în jurul gâtului. Poartă și un fular în jurul gâtului. มันเป็นฤดูหนาวและอากาศเย็น Este iarnă și este frig Este iarnă și este frig. แขนแข็งแรง Brațele sunt puternice Brațele sunt puternice. ขาก็แข็งแรงด้วย și picioarele sunt puternice Și picioarele sunt puternice. ผู้ชายคนนี้ทำมาจากหิมะ Omul este din zăpadă Omul este din zăpadă. แต่เขาไม่สวมกางเกงและเสื้อคลุม Nu poartă pantaloni și palton Nu poartă pantaloni și palton. แต่เขาก็ไม่หนาวสั่น Dar omului nu-i este frig Dar omului nu este frig. เขาคือตุ๊กตาหิมะ Este un om de zăpadă Este un om de zăpadă.